Aste azken untan asten da Balea Pop, Musika eta Arte Garaikide Festivala. Doni bane loitzunen laguna artean sortu zen gaualdia gaur egun bosteguneko festivala. Bi urtu da urteak pasarau. Du kontenia parkea, zenitz ondartza eta doni baneko iri erdiak izanen dira gertakari hauen guneak. Ainoa datxaji antolatzailetariko bat da. Beraz, moimoi kolektiboko, kolektiboak du antolatzen. Astapen batean, e, kolektiboko kideak, hor, doni ban e, eroitzunekoak, ziburutajak, eh, e, artistak dira. Eta nahi zuten, haien eh, artean besta bat antolatu, eta lehen edizioa beraz gaztetxan egina izan zen, doni ban eroitzuneko gaztetxan uste dut berrogeita amak pertsona bildu zirela. Eta beraz, haien be, pentsatu dute ongi zanen zela urtero behitz eh, festivala hori egitea eta piskanaka, be, azkenan, jendeak mm. urbildu da eta gauk kristonaka kastatu dugu. Lehen edizioetan bakarrik maimoikideko kideak ziren eh, artistak. Eta pixkanaka gero ba, oiak biziki maite dute musika eta beraz e, eto jarazi dituzte artistak, baina ba, ez ziren bat ere Mm. Hori da gure nahi ere. Bai, bai, biziki da lehen eh, egun batez edo gau batez bakarrik egiten zen. Eta aurten bost egun ditugu, doni banen zehar, eta badakiko behiendea aurbilduko dela. Bo, egia egan eh, dia egunak dira buztuan, beraz orain dik, e, eh, asko opoketan da. Mm. Eta egia ere musika horrek eh, frantziak asko erakartzen dituela. Baina guk lan bat egiten dugu Euskaldunak ere mm. gure helburua da. Siko gira aste azkenez, aste azken honetan. Eh, izanen da zinema intzinean eh, jadio balea deitzen duguna, izanen, da, dira main inguru bat, ez da behida batzuekin, musikarekin, publikoari dekia. Eta konzertu bat bat jela ostatuan eh, gauean. Ostegunean uh, izanen da mm, Donibane, Donibane loitzunen izanen dira kontzertu ezberdinak uh, eh, Kajikan, Donibaneko parkean eta Luis Amarau plazan. Ostirala eta larun bata beste urtean bezala izanen dira, jena baitu uh, eh, ahatsaldetan ondartzan izanen dira konzertuak aurten zeniz ondartzan. Eta gaualdiak uh, du kontenia parkean izanen dira. Dira gaualdiak uh, pagatu behar diren momentu bakarrak. Eta berrikuntza bat aurten, igandez egiten dugu bazkarian handi bat, La Gran Buf izenekoa. Eta eh, ahatsaldean kontzertuak izanen dira dena urririk, eta bukatuko dugu besta ziburuko plaza. Jeanne Boulard, festivalaren arduraduna da. Alors, c'est vrai que cette année, sur la programmation, euh, bon, autant chaque année, on essaye de vraiment travailler au coup de cœur. Là, je crois que c'est encore plus valable cette année. exemple, on a invité pas mal d'artistes euh, orientales, africaines, enfin voilà, musique du monde, ça c'est vraiment un truc cette année qui est assez présent parce qu'on a euh, Mohamed Lamouri, Moudou Mokhtar, Issan Saïd, donc des gens qui viennent du Maroc, de la Syrie, on a aussi euh, des Italiens, une Russe. Beraz, argintzinetik hartzen aldira plan eh, gunean edo baleapapoe gunetik eh, bada helbidea. Hamaz, azpi eurotan da argintzinetik eta hogei eurotan bertan. Edo hartzen alda hogeita amak euroko pasea, beraz, biegunak elkartzen dituenak. dituena.